Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում առավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել արևելյան, հարավային եւ հյուսիսարևելյան ուղություններում։ Հայոց բանակն ամուր է սահմանին, պատրաստ հակառակորդի ցանկացած ոտնձգության արժանի հակահարված տալու։ Բաքուն պատրաստակամություն է հայտնել մասնակցելու Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Մարտակերտում ավարտական փուլում են բնակելի շենքերի եւ հասարակական օբյեկտների աշխատանքները։ Առաջամուխ համայնքում այս տարի շահագործման կհանձնվի 6 առանձնատուն։ Հանրապետությունում տեղացած ձյան պատճառով մի շարքներ հանրապետական երթուղիներ չեն սպասարկվել։ Այսօր Թեհրանում մեկնարկում է շախմատի աշխարհի կանանց առաջնությունը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Փետրվարի 9-ին եւ լույս 10-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում արցանագրվել է հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումների աճ։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներից տարբեր տիպի նռնականետներից ու հրազքային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 70 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1000 գրակոց։ Առավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել առաջնային գծի արևելան, հարավային եւ հյուսիսարևելան ուղություններում։ Նշված հատվածներում ադրբեջանական զինուժը ընդհանուր առմամբ արձակել է 34 արկ, որից 24-ը ականանետներից, 10 նռնականետներից։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրության առաջնագծում, խիստ անհրաժեշտության դեպքում պատասխանելով հակառակորդի նախարարցակ գործողություններին։ Նույն աղբյուրի համաձայն այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել, թե իբր փետրվարին երեկոյան ոչնչացվել է Ղարաբաղյան զինված ուժերին պատկանող տրանսպորտային միջոց իր անձնակազմով։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ նշված հաղորդագրությունն իրականության հետ ոչ մի կապ չունի։ Ավելին, ամենայն հավանականությամբ հակառակորդի զինված ուժերում ոչ կանոնադրային փոխհարաբերությունների արդյունքում հերթական կորուստն է գրանցվել եւ նմանաբովանդակ հաղորդագրություն տարածելով ադրբեջանական քարոշչությունը փորձում է այն բարձր Ղարաբաղյան կողմի վրա։ Փետրվարի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը արիության դասը անցկացրել հայ-ռուսական համալսարանում։ Նա անդրադարձել է Արցախյան ազատամարտին, ուսանողներին ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման եւ առաջընթացի փուլերը, զինված ուժերի կենսագործունեության առանձնահատկությունները, ընդգծել երիտասարդության հայրենասիրական դասյարակության կարևորությունը, խոսել զինված ուժերում ընթացող բարեփոխումների, արձանագրված հաջողությունների եւ առաջիկա ծրագրերի մասին։ Մովսես Հակոբյանը ներկաներին հավաստիացրել է, որ ինչպես Արցախյան ազատամարտի եւ ապրիլյան քարորիայի ժամանակ, այնպես էլ այսօր հայոց բանակն ամուր է սահմանին պատրաստ հակառակորդի ցանկացած ոտնձգության արժանի հակահարված տալու։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտնել է հայկական կողմի դիրքորոշումը Մյունխենում կայանալիք ամենամյա գիտաժողովի շրջանակում հնարավոր հանդիպման մասին։ Նա ասել էր, որ Հայաստանը սկզբունքորեն հանդիպումների կողմնակից է։ Այս դեպքում Հայաստանի արտգործնախարարը պատրաստակամություն է հայտնել հանդիպել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ հանդիպումը կախված կլինի ադրբեջանական կողմի պահվածքից։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովն էլ հայտնել էր, որ Բաքուն պատրաստ է մասնակցել Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Նրա խոսքով այդ գաղափարը հնչել էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ։ Խոսքը երկկողմ հանդիպման մասին է, սակայն մոտավոր ժամկետները չեն քննարկվել։ Դա գրաֆիկների համաձայնեցում է պահանջում, դեռևս կոնկրետ ժամկետներով առաջարկ չենք ստացել, բայց մեր սկզբունքային համաձայնությունը կա, ասել է Մամեդիարովը։ Հատկանշական է, որ Բաքուն, որը պատրաստակամություն է հայտնում մասնակցել հանդիպումներին, հետո հրաժարվում է կատարել դրանց ընթացքում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, ինչի վառ օրինակը Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնագրերն են։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ապրիլյան պատերազմից ստուժած Մարտակերտի բնակելի շենքերի եւ հասարակական օբյեկտների վերականգնման աշխատանքները գտնվում են ավարտման փուլում։ Այս մասին ասել է շրջվարչակազմի աշխատակազմի քաղաքաշինության բաժնի վարիչ, շրջանի գլխավոր ճարտարապետ Հովիկ Գյուրջյանը եւ նշել, որ ավերածությունները վերականգնելու համար բնակիչներին շինանյութ է տրամադրվում։ Պետական եւ բարեգործական միջոցներով տրված շինանյութով բնակիչները վերանորոգում են վնասված տանիքները, պատուհանները, դռները, ասել են նա. Հադրութի շրջանի առաջամուխ համայնքում Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ այս տարի շահագործման կհանձնվի 6 նոր առանձնատուն։ Այս մասին ասել է համայնքի ղեկավար Սուսաննա Աղաբաբյանը, հավելելով, որ դրանք կտրամադրվեն բազմազավակ, ինչպես նաև վերաբնակեցվող ընտանիքներին։ Համանքի ղեկավարը նշել է, որ վերջին տարիներին գյուղում ծնունդների թվի աճ է գրանցվել։ Համայնքում կան բազմազավակ ընտանիքներ։ Գյուղն ունի 12-ամյա դպրոց, որտեղ սովորում է 83 աշակերտ, ասել է Սուսաննա Աղաբաբյանը։ Անդրադառնալով զբաղվածության խնդրին նա նշել է, որ բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ եւ հողագործությամբ։ Համայնքն օգտվում է շուրջօրյա ջրամատակարարումից, հասանելի է ինտերնետ կապը։ Այսօր Արցախի Մայրբուհի Պետական համասարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետը նախաձեռնել է կլոր սեղան քննարկելու հանրապետությունում հիպոթեքային վարկավորման առնչվող հարցեր։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Մեր հանրապետությունում բնակարանային ապահովության խնդիրը հիմնականում լուծվում է հիպոթեքային վարկավորման միջոցով՝ մի գործընթաց, որը ներդրվեց 2009 թվականից։ Բայց որքանով է այդ վարկավորումը հասանելի մեր ազգաբնակչությանը եւ ինչպես է փոխվել հիփոթեքային վարկերի տրամադրման գործընթացն անցած տարիների ընթացքում։ Միջոցառմանը զեկույցով հանդես եկավ տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողուհի Նինա Բալայանը։ Նրա վերլուծությունից պարզ դարձավ, որ 2015-2016 թվականներին զգալիորեն նվազել է հիփոթեքային վարկավորման շահառուների թիվը։ Եթե 2010-2011 թվականներին տարեկան գրանցվում էր մոտ 370 վարկավորման դեպք, ապա 2015-2016 թվականներին այդ թիվը նվազել հասել է 80-ի։ Չնայած թվերն այլ բան են խոսում, ոլորտի պատասխանատուները կարծում են, թե վարկի մատչելիության 3 բաղադրիչներից մեկի տոկոսադրույքի չափը մեզ մոտ բավականին նպաստավոր է։ ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Գրիգորի Մարտիրոսյանի խոսքով Պետության մասնակցությունը տոկոսադրույքների մասով կարծում եմ բավականին լուրջ մասնակցություն է, որովհետև նույնիսկ այն ընդհանուր ծրագիրը, որը ապահովում է 6%, ինքը տարածաշրջանի մասշտաբով ամենացածր իփոթեքային տոկոսն է։ Նա առաջընթաց է համարում հասարակության մեջ հետսետ է արմատավորվող այն հանգամանքի գիտակցումը, թե պետությունը պարտավոր չէ ստանձնել բոլորին բնակ տարածքով ապահովելու պատասխանատվությունը, ինչպես որ խորհրդային միության ժամանակ էր։ Այդ մոտեցումը ներկայումս կիրառվում է միայն կոնկրետ սոցիալական խմբերի նկատմամբ, Գրիգորի Մարտիրոսյանի հաղորդմամբ պետությունը քայլեր է ձեռնարկում հիպոթեքային վարկավորումն ավելի մատչելի դարձնելու ուղղությամբ։ Պետությունը մի քանի ծրագրեր ունի, որոնք ոչ կոչված են բարձրացնելու մատչելիությունը հիպոթեքային վարկերի միջոցով նկարային խնդիրը լուծելու ուղղությամբ։ Այսօրվա դրությամբ երևի թե դա ամենաօպտիմալ տարբերակն է հասարակության լայն շերտերի համար լուծել բնակարանային ապահովության խնդիրը։ Մենք ունենք առնվազն 7 հիպոթեկային ընդհանրապես բնակարանային ապահովության պետական ծրագրեր։ Դրանք եւ լայն ծրագրեր են, եւ մեր հասարակական ծրագրեր, եւ ընդհանուր առմամբ այդ 7 ծրագրերը հասարակության գրեթե բոլոր խավերին, այսպես ասած, ընդգրկում են։ Քննարկման մասնակիցներից շատերը հիփոթեքային վարկի շահառուներ էին ոլորտում արկա խնդիրներին լավատեղյակ, ուստի եւ քննարկումն անցավ բավականին թեժ մթնոլորտում։ Ներկաներին հուզող խնդիրներից էր պետության խտրական մոտեցումը բնակարանների առաջնային ու երկրորդական շուկաների նկատմամբ։ Այսօր ըստ պաշտոնական տվյալների միջին գինը առաջնային շուկայում 370 հազար է քառակուսի մետրի համար։ Գների այդ մակարդակը անհասանելի է դարձնում լայն շերտերի համար, հիպոթեկային վարկերը երկրորդային շուկան շատ ավելի ցածր է, բայց երկրորդային շուկայի ուղղությամբ ընդհանրապես պետության մոտեցումը մի քիչ ավելի սահմանափակ է, որովհետև մենք նպատակ ունենք ընդհանուր առմամբ թարմացնելու բնակարանային ֆոնդը։ Ոչ միայն շինարարությունը զարգացնել, այլ նաև բնակարանային ֆոնդը թարմացնել եւ ապահովել այն նվազագույն սեյսմականության եւ անվտանգության պայմանները։ Դրա համար պետությունը նախընտրում է ավելի շատ առաջնային շուկայի զարգացման ուղղությամբ ծրագրեր իրականացնել։ Միջոցառմանը ներկա էին նաև Արցախում գործող բանկերի ու հիմնադրամների ներկայացուցիչներ, ովքեր հանգամանորեն ներկայացրին վարկերի տրամադրման իրենց մեխանիզմները։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմը ցաներ իրավիճակ էր ստեղծել ոչ միայն շփման գծում, այն իր ազդեցությունն է թողել նաև զբոսաշրջության ոլորտի վրա։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Գարոնն այն ժամանակն է, երբ Արցախում նկատվում են առաջին զբոսաշրջիկները, որոնց թիվը վերջին տարիներին գնալով աճում է։ Աճի ցուցանիշներին զուգահեռ ընդլայնվել են նաև աշխարհագրական սահմանները։ Սակայն սահմանում լարվածության բարբերաբար մեծացումը երբեմն խանգարում է զբոսաշրջիկների հոսքին։ Այդպես եղավ 2014-ին, երբ օգոստոսին սահմանում լարվածությունը հասել էր իր գագաթնակետին ու օթում հաստատված էր պատերազմի հոտը։ Այդպես եղավ նաև 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո։ Զբոսաշրջիկների սպասվող հոսք հայացքը կրճատվեց մի քանի անգամ։ Դա անզեն աչքով նկատելի էր Ստեփանակերտի փողոցներում։ Ապրիլյան իրադարձությունները առավել մեծ բացասական ազդեցություն ունեցան զբոսաշրջության ոլորտում։ Պատերազմական գործողություններից հետո նրանցվել է ԼՂ այցելած զբոսաշրջիկների թվականակի 40% նվազում։ Բնականաբար, ինչպես էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանն ասում, 40% նվազումը շոշափելի վնաս է Արցախի բյուջեի համար։ Ոստի ոլորտի պատասխանատուները հնարավոր ջանքեր գործադրեցին Արցախի որպես զբոսաշրջության համար գայթակղիչ երկիր հեղինակությունը վերականգնելու համար։ Միջազգային ցուցահանդեսներ, փառատոներ, հանդիպումներ, քննարկումներ սրանք այդ ուղությամբ կատարված գործողությունների մի մասն են, որի արդյունքում մինչև 2016 թվականի վերջը զբոսաշրջիկների այցելությունների նվազացուցանիշը կրճատվեց զգալիորեն։ Մինչև տարվա վերջ հնարավոր դարձավ նվազումը հասցնել մինչև 16%։ Եվ այսպես, եթե 2015-ին Արցախը այցելել մոտ 17000 զբոսաշրջիկ, ինչը ոլորտի պատասխանատուների համար լավագույն ցուցանիշ էր, ապա 2016-ին Արցախ այցելած զբոսաշրջիկների թիվը կազմել է մոտ 14000։ Ընդորում այս վերլուծությունը չի տարածվում Հայաստանի քաղաքացիների վրա։ Սակայն Արցախում իրենց հանգիստն անցկացնող Հայաստանի քաղաքացիների այցելությունների վերաբերյալ եւս առանձին դիտարկում է իրականացվել գերատեսչության կողմից։ Մոնիթորինգի արդյունքում իհայտ են եկել Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների թվականակի էական աճ։ 9 ամսվա տվյալներով հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների շրջանառությունը 6.1%-ով գերազանցել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Ընդհանուր առմամբ Արցախում գործող հյուրանոցների ծառայություններից 2016-ին օգտվել է 24000 զբոսաշրջիկ Հայաստանից ու արտերկրից։ Եթե այս թվից հանենք 14000 արտերկրի քաղաքացիներին, ապա ստացվում է, որ 2016-ին Արցախ է այցելել 10000 հայաստանի քաղաքացի։ Սակայն այս թիվը եւս իրական պատկերը չի կարող արտացոլել, քանի որ պարզ է, որ Հայաստանից այցելած քաղաքացիների մի մասը կեցության հարցերը լուծում են հարազատների օգնությամբ նախընտրելով նրանց տները հյուրանոցներից։ Այս տարի մշտական դարձած փառատոների շարքում տեղ կգտնի եւս մեկ փառատոն։ Այն կկազմակերպի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը արվեստագետ երաժիշտ Արտյոմ Լալայանի հետ համատեղ, ով ջազային փառատոներ կազմակերպելու մեծ փորձ ունի։ Նորություն է լինելու ջազ փառատոնը, որը պիտի փորձենք կազմակերպել Աշնանը Արցախում Արտյոմ Լալայանի հետ համատեղ Իդեպ դեռևս 1983-ին Արտյոմ Լալայանը Ստեփանագերտում հիմնադրել էր Ամարաս ջազային քարեակը, որը հետագայում բազմիցս դարձել էր հեղինակային փառատոների դափնեկիր։ Ծնունդով Ստեփանակերտի Արտյոմ Լալայանին 1993-ին հրավիրում են դասավանդելու Մոսկվայի Գնեսինիի անվան քոլեջում կոնցերտմայստերի պաշտոնում, որտեղ շարունակում է Ամարաս Ղարակի գործունեությունը նոր կազմով։ Դասական ջազային նվագարանների շարքում նա իր ծրագրերում ներառում է նաև հայկական ազգային գործիքներ՝ բլուլը, դուդուկը, շվին, որոնք հայկական կոլորիտ են մտցնում ջազային կոմպոզիցիայի հնչողության մեջ։ Թեև ավելի քան 20 տարի շարունակ Արտյոմ Լալայանը ստեղծագործում եւ ապրում է Արցախից դուրս, սակայն ամենառիթ նա օգտագործում է հայրենիքում իրեն սպասող հանդիսատեսին ներկայանալու ջազի սիրահարներին հաճելի պահեր նվիրելու համար։ Եվ այսպես, այս անգամ Արտյոմ Լալայանը նպատակ ունի առանձին համերգով չբավարարվել, այլ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության հետ համատեղ մի ամբողջ համերգների շարք մատուցել Արցախցի ունկնդրին։ Նարինե Աղաբալյանը նաև հավելում է, որ կստեղծվեն հնարավորություններ միջազգային բեմերում Արցախցի ջազ երաժիշտների ելույթների համար հնարավորություններ ենք ստեղծելու որպեսզի մեր խմբերը մասնակցեն դրսում ջազ փառատոնի մասնավորապես Ֆրանսիայում 2017 թվականի փառատոների շարքը կհամալրվի նաև 5 նոր քաղաքը խորագիրը կրող ցուցահանդեսով, որը նվիրված կլինի Ստեփանակերտի դիմագծին։ Այս տարի առաջին անգամ կկազմակերպվի նաև մեծ պարահանդես նվիրված Բարի միջազգային օրվան։ Պարահանդեսը տեղի կունենա ապրիլի 29-ին։ Այս տարի նույնպես Արցախի մշակույթի օրեր կանցկացվեն արտերկրում բազմաթիվ ծրագրեր ունենք կապված արտերկրի հետ, որոնք տարվա ընթացքում իրականացվելու են։ Ապրիլին նաև ունենք համերգ իտալացի եւ մեր երաժիշտների մասնակցությամբ համատեղ համերգ ունենք։ Անպայման այս տարի մենք կազմակերպելու ենք ժողովրդիկների նվագախմբերի հանրապետական մրցույթ։ Ծրագրերի մի մասը մշակույթի նախարարությունը կիրականացնի Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության հետ համագործակցությամբ։ Բելլալալայան այսօր Դուգլաս Մակլորեր Եթե նախկինում գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնում էին որոշել, թե արտաքին ընթացի գնահատումը որ դասարանում որ առարկայից է հանձնվում, այս տարի ընտրությունը կատարվելու է տվյալ կրթօջախում։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ կրթության եւ գիտության նախարարության գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Կարամյանը, անդրադառնալով հանրապետության դպրոցներում անցկացվող ամենամյա արտաքին ընթացիկ գնահատմանը։ Նա նշել է, որ բոլոր հանրակրթական դպրոցական հաստատությունների 5-րդ, 7-րդ եւ 10-րդ դասարանների աշակերտների ընդգրկմամբ դրանք կայանալու են ապրիլին։ Մինչև փետրվարի 17-ը դպրոցները պետք է հայտ ներկայացնեն, թե որ դասարանն ինչ առարկայից է ուզում հանձնել, որ เป զի մենք անցկացնենք արտաքին ընթացիկ գնահատումները, ասել է Յուրի Խարամյանը։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 Նրա խոսքով միջպետական երթուղիները սպասարկվել են ըստ չվացուցակի եւ Ստեփանակերտ-Երևան ուղղությամբ նախատեսված բոլոր ուղևորափոխադրումները իրականացվել են առանց ուշացումների։ Մարզասերների համար Այսօր Թեհրանում մեկնարկում է շախմատի աշխարհի կանանց առաջնությունը նոկաուտ համակարգով, որտեղ Հայաստանը ներկայացնում են Էլինա Դագելյանը եւ Լիլիթ Մկրչյանը։ Առաջնությանը մասնակցում են 64 շախմատիստուհիներ։ 1.32-րդ եզրափակում Դանիելյանի մրցակիցը կլինի Ռաուդ Պադմինին Հնդկաստանից, իսկ մկրճանը կխաղա Չինաստանը ներկայացնող Նի Շիկունի հետ։ Շախմատի աշխարհի կանանց առաջնությունը կավարտվի մարտի 5-ին։ Թողարկումն ավարտում ենք եղանակի տեսությամբ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, թույլ, ձյուն, տեղ-տեղ մռախող, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հյուսիսարևելանկամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան ցրտից, 2 աստիճան տաքություն։